Ongi etorriak entzule, gure gaurko kultura tala abiatuko dugu orain eta gaur ostirala hoi bezala aste bukaera honi begira jarriko gara. E, hontarako proposatuak zaizkigun, itzordu zonbaitzutan jarriko dugu gure begira da eta ba proiektu eta festival zonbaitzu aipatuko ditugu gaurko kultura talean. Besteak beste, gaur zuainpeko soinuak izeneko emanaldiari buruz mintzatuko gara, irunen biaje izango baitugu, ikuskizun ederra irungo amaia kultur zentruan. Baina bestalde, kalebegiak filmari buruz ere interesatuko gara eta ez dugu antziko etiopikoak festivala iragaiten ari dela baionan eta geratzen zaizkigun itzordu zonbaitzuz ere mintzatuko gara angakuan. Baungetarri Baste buru honi begira jar gaitezen orain eta proposatuak zaizkigun itzorden artean aipatuko dugu gaur maulen, maule baitan kalebegiak izeneko filma ikusi al izango dugula gaueko bederatzietan. Aipatua izan dugu ez da kale filmaren inguruan Gabarra Films Euskal Zinemaren banatzailearen eskutik eta Zinebazion eta Euskal Kultur erakundearen partaidetzarekin iparraldeko areto ezberdinetara iritsiko dela hamabi labur metraiez osaturiko lana. Hala bada, itzordua izango dugu gaur maulen, gaueko behatzietan eta aste bukaera honetan ere, gamon ikusi izango da filma igande honetan leglon zinegelan proiektatuko baitute lana. Ba Euskal Kultur erakundeko Frank Suarezekin min mintzatu gara eta beraukonakoa kontatu dugu. Bai, e, hori bide luze bat e, hasi dugu, e, urte batzuk, ba, gu, gure lehen sedea zen erakustea euskal zine bat bazela, kalitatezkoa, eta beraz joan ginen e, e, iparaldeko zinegela bat zuen gana proposatzera e, filma batzuk. Bertsolari filma, dibidez, burura heldu zait, ba, proposatu genuen, eta jendeak ikusi zuen ba, aser altuna, filmegile osoan bat, ba, hor ba, zegoela e, ba, lan bikainekin, ez? Eh, gero ondoko urratxa izan zen, ba, egitura bat laguntzea sortzen, Eh, ba, filmak erakusteko e, modu, errango duke normalean, banatzea, ba, beste banatzaileak bezala, eta eh, heltzeko e, lugalde mailan, iparalde mailan, albezain bat e, ikusle, ikusleen gana. Eta, beraz, hori duela lau urte, ja, martxan da, amama filmaren, beraz, asagaltuna, hor dago berriro medio, benen, amama filmaren filmari esker, hori erakutsi, erakutsi da, benetan, e, desmartxa horrek bazuela zentzu bat, publiko bat bat segola hortan, eta beraz hor urratxak egiten dira, zen gainera zinebazion eh, sare, e, areto sare hori, pahalde mailakoa hor ere bai sartzen da, beraz badugu e, filmen banatzeko alternatiba bat, modelo kolektibo bat, e, zinez partekatua, Eta hori da indar bat, berizitasuma, men baita ere indar bat beste banatzaileak eh, ikusten direlarik, eh, denak Parisen kokatuak dira, eta eta badute beste fun funtzionamendu bat, beraz gu hor nahi duguna da eh, segitzea mm, kultura aspektu horretan, er nahi baita ba, topaketak antolatzea filmegile eta publikoen artean, eskoletako publikoak ere bai hor sartzea, eta eh, benetan garatzea, E, zinemari hezkuntza dimentsio bat eta baita ere kultura beraz e, dimentsio bat. E. Ba urten, erran bezala, Donostia 2006-en baitan grabatu diren amabi labur biltzen dituen kale begiak filma ikusial izanen da, eta askotariko ikuspuntuak biltzen dituen lan berezi honetan izen handiko zinegile eta zuzendari berrien laburrak ere ikusi al izanen dira Frank Suarez. Ba film horrek erakusten du eh, Euskal Herriko eh, zinemaren anistasuna, beste filmegile izanki, eta baita ere kalitatea, zen gero, errandu zumezela, ba, kolaj edo e, film korala bat da, e, amabi labur metraiez e, osatuta, eta hor baditugu e, donostiari buruz, e, ikuspegi oso desberdinak, eta film batetik bestera, ba, benetan e, bidai berezi bat egiten dugu, ba, ezagutzen dugun e, gipuzkoako hiri horretan ez. Bakale begiak izeneko lana gogoan hartuek gaur, gaueko behatzietan ikusi ahal izango duzuela maulen, maule baitan gaueko behatzietan eta kanbon ere ikusi izanen da igandean arratsaldeko seietan leglon zinegara. Baga kale begiak filma ikusi izango dugu maulen, eta bihar, zuenpeko soinuak hauzko transmisioa izeneko lana ikusi izango dugu irunen, amaia kulturre zentroan. Mireia Gabilondoren eh, zuzendaritzapean artista ezberdinak ikusi al izango ditugu oltza gainean. San Bedasagarrekin batera, Juan Mari Beltran, Michel Etxekopar, Matiu Mendizabal, Sasha Standen, Pierre Wiesler, Maider Ransa, Ander Barrenetxe eta Aitor Beltran elkartu baitira. Honen inguruko setasun zonbaitzu hurbiltzearren, Mireia Gabilondo eta Juan Mari Beltranen erranak gogora ekarriko ditugu. Ikuskizun honi buruz, zera kontatu oh, Bueno, nik esaten dute eh, kontzertu bat dela, musika kontzertu bat, non bederatzi musikari dauzkagun, eta kantuaz aparte, ba, bueno, tekstu batzuk ere badaude, estenografia txipi bat ere badago, e, jantziak zainduak daude, nahi heli barroraren eh, irudi politiaskuak e, eh, marrazkiak dauzkagu. Beraz, bata bestearekin, bana asketatxo bat egin dugu, ba, batez zuberoko kantak, e, ardatz bezala edo, eta hemen lau musikari dauzkago baita ere egualdekoak, eta orduan eh, hainbat kantutan egin nahi izan duguna da, ba, hori nola nask eta hori nola asaldu, erakutsi, eta azkenean bata bestearekin gehitzen joan den ikuskizun bada. Nik e, uste dut, Mireiak gutxi gora, bera gainetik ja esana dago, baina nire izan, nire zin ikuspuntotik topaketa atxeina, topaketa, ba, erra, topaketa, uste dut, e, eh, korre izango dena, uste dut. Asieran zaila ematen zuna, baina gero, badirudi, e, errestu indela. Eta egia esateko, eh, bada gauza bat, eneri konzertu hortan, honetan, eh, gertatzen zaidana. Behin baino gehiagotan, zein behin momentutan, aztu nuen nik jo behar nuela, osea, ni, ni entzule ikusle sentitzen nintzen, e, ue an, an nebilela ah, jomori, oain zuito katzen zaizu, ba, hori edarra da benetan. Bazoinpeko soinuak izeneko lana beraz eh, bi harrikusi izango duzu emaia kulturzentruan iluntzeko zortziretan eta jakizu esartzeak zazpi euro eta berrogei sentimotan dituzuela. Kultur alea. Uh, oraiko kulturak, uh, oraiaren kultura honek eh, ez du espiritua argi edo argi edo bizirik ematen. Hori gure gure lana dugu bakoitzak espiritua argi zaiten inala. Eta menturaz etiopiketarat etorriz, menturaz uh, zerbait uh, izaten alda, hola. Ez da dudatu behar behar da din ez da sobera dudatu behar. Piskabat behar da duda egin eta gero berda indarra egin eta jin. Basan Kristean Irigoien, galtzeta bururen erranak entzun dituzue, etiopikoak festivalaren inguruan mintzatzen, eta baionan iragaiten ari da, e, festivala, eta larun bat abitarte, hainbat proposamen luzatuak zaizkigu. Gaur eh, berean, Atalant zine gelan, jakizue gaualdi berezi bat antolatu dutela, eta hala ba gulistan larrosen lurraldea izeneko lana ikusi al izango duzu ez daine akiolen lana izuzen, zuzen eta ondotik ba eduil Planel, kazetari eta mediapak taldizkariaren lehendakari eta sortzailearekin ba, ez eh, aukera izanen da filmaren ondotik. Eta biharko egunari begira ere, aipatuko dugu bihar egun osoko egitarau bat eh, prestatu dutela, eta itzorduen artean, bada, Mizel Tejet eta Joana Etxeberrik eramanik sorien iesa izeneko lanaren ikusteko aukera. Dantza bater bat ere izanen da, Eta itzorduen artean ere, azpimarra genezake, gaueko bederatzietan etiopikoen azken kontzertua izango duzuela baiunako arte eskolaren barnean. Eta tartean, pura fe, kantarisa handiak ulali taldearekin, ba, kontzertu eder bat eskeniko du. Alabada, setasunak nahi badituzue, leku ezberdinetan antolatua baita Etiopikoak festivala eskandrai elkartaren eskutik, gogan hartu egu egune bat ere baduzuela, eta bertan setasunak aurkituko dituzuela. Ubebikoitzeko aldiz, puntu etiopik, duzue webunea. Ah! Apilaren sortzean denak baionako zizpak gaztetxera Sortzietatik goiti kontzertuak, untza eta askakaitan Basoa Euskarazen alde, ikasketak Euskaraz, Basoa Euskaraz Jauntzi zuen tisekta berdea, baina lasai ez baduzu bertan txalga izanen dira Beraz, gaualditik hainbat pasan nahi baduzu, apilaren sortzean, Zerpan goitatzen zitugu. Aintzina hapa usua, euskaraz basoa. Kultur Alea Hori taldia bagenun eta udaran eta herrita jute ginen, eta herri oitako jendiai bai gustatzen zaiola jotzen genuna, baino ez genuen ere espero hain urruti ailatuko ginenik. Zedia grabatzeko asmoa bai bagenun, ba, gure kanta propioa genitulako, eta kanta horiek ba, pixkat jendiai ezagutarazteko, ez? baina ez genuen espero ze nola zabalduko zan, da nola inundikan ez hautzen ez jendiak nola, nola iritsiko baina jende horren gana, hoi ezken imaginatu. Bauntza taldeko aitorren adiazpina jarri dizkizuegu, eh, esan baitezakegu, azken ikasturte untako, ba, talde entzunen etariko bat izan dela. Eta baionan, iraz, entzuna izango duzue, untza taldea eta azken aldian arrakasta hundia kantuarekin ere izango dira bertan. Escultura daro, kale kedo mendiaza tratzentu gehiagoa eta pa hondora. O sori fa kultur alea. Eta goi urte honek pixkat deskribatzen du, ba, deskribatzen orduko garaiak, eta gaur egundik begiratuta. Mm nostalgia puntu batekin. bueno, Ba, Mikel Azpiroz, laubei taldeko kantari gitarriole piano jolea entzun duzu eta bai, Mikel Azpiroz izango da ontako kantuzkantu emankizuneko gonbidatua eta la lau behitaldeak atera berri duen onenak izeneko bildumaren inguruko setasunak bilduko ditugu ontako kantuzkantu saioan, eh? ostiral honetan eta igandean ere entzun izango duzuena atxaldeko bostetatik goiti. Musikaren Hey. ontar arte iritsi gara gaurkoan entzule. Nire aletik, besterik ez, izan ongi, aio. Dum, dum, duraro, dum, duraro, dum, que o te agarrar.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 that I dizu dara inoiz gezurrik esan eta zaude zigur ezin izango zaitu dalaztu inoiz aitortzen dut izan zarela ene bizitzaren onena baina orain lehen baino lehen baino lehen aska gaite zan zan zan zan zan zan zan zan zan zan zan zan zan zan zan Ezin izango zaitu dalaztu inoiz Aitortzen dut izan zare laine bizitzaren onena Baina orain maitiaren baino lehen baino lehen Aska gaitez ah.